Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang melangkah ke materi yang ke-25 yang kita beri judul kita beri judul salat gerhana tapi sebelumnya sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ada kekeliruan dari saya tentang uh, salat duha saya menyampaikan bahwasanya uh, para ulama yang membatasi uh, delapan rakaat mereka tidak memiliki dalil yang sahih itu adalah salah mereka memiliki dalil yang sahih akan tetapi ada dalil yang sahih lagi yang menjelaskan kepada kita hadis yang riwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha empat rakaat kemudian beliau menambah Uh, sebagaimana yang dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya salat duha tersebut tidak ada batasan rakaat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi kita yang hari ini yaitu adalah salat gerhana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan uh, alam semesta ini semua dan mengaturnya segalanya. Uh, segala kejadian di bumi ini, fenomena yang terjadi, uh, fenomena alam yang terjadi itu merupakan tanda-tanda kebesaran Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kejadian di antara sekian banyak kejadian di muka bumi ini yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan hambanya melainkan agar kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dan juga hikmah dari kekuasaan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat fenomena alam yang terjadi itu kita merasa takut, merasa Ah, kita melakukan maksiat, kita melakukan keburukan sehingga kita mendekatkan diri kepada Rabb kita. Dan di antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah terjadinya gerhana. Itu sering kita lihat gerhana. Se sebuah kejadian besar yang banyak dianggap uh, ringan atau remeh uh, sebagian manusia bahkan banyak masyarakat uh, awam yang tidak paham bagaimana menghadapi uh, fenomena alam ini. Banyak di antara mereka yang mengaitkan kejadian alam ini dengan uh, mitos-mitos uh, dan keyakinan khurafat yang menyelisih akidah yang benar. Ha, jadi fenomena alam yang terjadi ini bukanlah merupakan mitos dan sebagainya. Akan tetapi itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hambanya agar senantiasa uh, melakukan kebaikan, ketakwaan dan menjauhkan mereka dari uh, perbuatan maksiat ataupun keburukan. Uh, kemudian kita akan membahas uh, sekilas tentang solat gerhana. Uh, gerhana adalah kondisi alam yang tidak biasa yaitu hilangnya sinar matahari atau hilangnya cahaya bulan karena memang yang uh, disyariatkan kepada kita dua ini kalau tidak gerhana bulan, gerhana matahari maka uh, ada syariatnya bagi kita untuk melakukan solat uh, gerhana tadi Eh, baik sebagiannya hilang maksudnya gerhananya sebagian atau seluruhnya kadang kita lihat sebagian yang hilang dari cahaya matahari atau cahaya bulan tersebut eh, ataupun bahkan seluruhnya sehingga adanya perubahan sinar maupun cahaya yang mengarah ke warna hitam atau gelap pada saat fenomena alam ini terjadi sinar atau cahaya seperti meredup ini jelas kita lihat ya kemudian kita katakan tadi gerhana dalam bahasa Arab ada dua istilah. Ini biasa kita dengar dalam bahasa Arab ada dua istilah. Yang pertama dengan kusuf, eh, yang kedua dengan khusuf. Uh, artinya adalah kusub adalah gerhana matahari kusuf syams biasanya gerhana matahari kemudian sedangkan khusuf al-qamar adalah gerhana bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita umatnya untuk kembali ingat dan juga segera menegakkan solat, memperbanyak zikir, istighfar, doa, sedekah dan juga amal soleh dan kaya terjadi peristiwa seperti tadi, yaitu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu Rasulullah mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan adalah bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kedua maksudnya keduanya matahari dan juga bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang oleh karena itu, bila kalian melihatnya maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Karena uh, ada isu di kalangan para sahabat ketika terjadi gerhana ini karena meninggalnya uh, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Nabi kita, Ibrahim. Uh, maka Rasulullah mengatakan hadis tadi. Jadi tanda-tanda Ah, maksudnya gerhana bulan atau gerhana matahari itu merupakan tanda-tanda kekuasaan roh kita Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu terjadi bukan karena matinya seseorang ataupun karena lahirnya seseorang. Maka Uh, di sini kita simpulkan definisi, atau arti solat gerhana adalah solat yang dikerjakan dengan tata cara dan gerakan tertentu ketika hilangnya sinar matahari atau cahaya bulan, baik sebagian ataupun seluruhnya. Ha, di sini muallif mengatakan juga salat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Uh, naam. Solat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Pendapat yang paling uh, rajih yang paling kuat di kalangan para ulama. Uh, waktu pelaksanaan salat gerhana yaitu mulai ketika gerhana muncul sampai gerhana tersebut hilang. Jadi umpamanya gerhana tersebut terjadi pada gerhana bulan contohnya terjadi pada jam uh, 9 malam umpamanya. Mulainya jadi mulai jam 9 itu kita sudah disyariatkan untuk solat. Kemudian mungkin habisnya jam 11 malam umpamanya. Atau lebih sedikit dari itu. Jadi waktu melaksanakannya adalah dari jam 9 sebelum habis atau sebelum selesai gerhana tadi. Kalau sudah selesai gerhana, jika cahaya sudah kembali pulih, maksudnya seperti biasa, maka tidak disyariatkan lagi kita untuk melakukan atau melaksanakan sholat gerhana tadi. Kemudian kita akan membicarakan atau menjelaskan tentang tata cara solat gerhana. Tata cara solat gerhana yang pertama kita adalah takbiratul ihram sebagaimana solat biasanya Allahu Akbar kemudian membaca doa iftitah terserah doa iftitah sangatlah banyak atau Allahumma ba'id baini dan sampai habis atau Allahu Akbar kabira atau wajah tu wajahiyah sangatlah banyak Kemudian setelah itu kita membaca ta'awud. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Uh, kemudian membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah yang panjang. Surah yang panjang ini rakaat pertama ya. Kemudian setelah itu kita rukuk dengan memanjangkan rukuk kita. Rukuknya panjang. Kemudian bangkit dari rukuk bangkit dari rukuk kemudian uh, membaca sami Allahu liman hamidah sebagaimana solat Rabbana walakal ham kemudian setelah itu eh, kita tidak langsung eh, sujud namun dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Fatihah dan surat yang panjang eh, berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama tadi ini masih dalam rokat pertama ya tadi takbiratul ihram Kemudian baca doa iftitah, ta'awud, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian al-fatihah, kemudian baca surah yang panjang. Kemudian ruku', ruku' yang panjang. Allahu Akbar, kemudian bangkit dari ruku', itidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita membaca lagi, bismillahirrahmanirrahim, al-fatihah. Setelah itu membaca surah lagi yang panjang, akan tapi lebih uh, pendek dari yang sebelumnya. Setelah itu kita kemudian ruku', Ah, memanjangkan rukuk tapi lebih uh, pendek daripada yang sebelumnya. Kemudian kita bangkit dari rukuk i'tidal sami Allahu liman hamidah. Uh, kemudian berhenti agak lama ya. Tapi tidak membaca Al-Fatihah lagi berhenti agak lama. Kemudian uh, melakukan dua kali sujud sebagaimana solat. Setelah tidak lagi sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Di dalam sujud itu kita perbanyak doa, dipanjangkan ya kemudian eh, kita bangkit dari sujud eh, lalu kemudian mengerjakan rokaat yang kedua sebagaimana yang eh, sebelumnya rokaat pertama tadi kita lakukan dua kali membaca al-fatihah begitu juga dalam rokaat yang kedua setelah itu tentunya dalam rokaat yang kedua ini kita lebih pendek bacaannya dibanding rokaat yang pertama tadi. Kemudian kita lakukan sebagaimana uh, biasanya solat sampai salam. Kemudian kita di akhir tasahud, kemudian salam dan setelah itu selesailah eh, solat gerhana kita. Jadi intinya adalah solat gerhana itu dua kali maksudnya empat kali rukuk, empat kali sujud untuk memudahkan kita untuk menghafalnya. Baiklah sahabat, uh, Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, di sini akan kita berikan uh, contoh umpamanya uh, kapan kita menerapkan sholat gerhana ini contoh umpamanya saya pernah melihat gerhana matahari di daerah saya tinggal pada saat itu sinar atau cahaya seperti meredup dan agak gelap kaum muslimin yang menyaksikan pada saat itu bersegera melaksanakan sholat gerhana di masjid dan saya pun ikut melaksanakannya. Ini mudah ya. Pelaksanaannya ketika kita melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, maka uh, eh, disunahkan mengucapkan uh, bagi kita atau mengajak sahabat-sahabat kita, keluarga kita uh, untuk melaksanakan sholat gerhana ini. Karena itu merupakan peringatan dari Rabb kita dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari bukanlah karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang atau karena mitos-mitos yang dipercayai orang, tidak. Akan tetapi itu merupakan peringatan bagi kita dari Rabb kita, dari Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan rahmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mengajab kita menyiksa kita langsung ketika kita melakukan dosa melakukan maksiat akan tetapi Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya sebagai bahan atau sarana untuk mengingatkan kita agar senantiasa melakukan kebaikan ketakwaan dan tentunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Para sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah jika di satu daerah tidak tampak gerhana, maksudnya tidak nampak gerhana, maka tidak ada anjuran untuk melaksanakan sholat gerhana. Karena sholat gerhana dianjurkan pelaksanaannya bagi siapa saja yang melihatnya. Karena ketentuan dari syariat, ketika kita melihat gerhana, disitulah kita disyariatkan untuk sholat. Adapun bagi orang atau di suatu daerah tidak nampak, di daerah yang lain nampak. Uh, jadi orang yang tidak nampak di daerah mereka tidak disyaratkan bagi mereka untuk melaksanakan solat gerhana ini. Uh, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aytumuhuma" maksudnya, "Fa idza ra'aytumuhuma fafza'u ila shalah." jika kalian melihat gerhana tersebut baik matahari ataupun bulan maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat jadi ketentuannya adalah Rasulullah mengabarkan kepada kita menjelaskan kepada kita jika kalian melihatnya ha. berarti kalau kita tidak melihat gerhana tersebut maka tidak ada anjuran atau perintah bagi kita untuk melaksanakan sholat gerhana tersebut dan hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang diriwayatkan Al Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, tidak ada azan dan juga iqamah saat melaksanakan solat gerhana. Tidak ada azan. Jadi ketika kita mau solat, ah, langsung imam bertakbir dan para makmum mengikutinya tidak ada azan, tidak ada iqamah. Kemudian catatan yang ketiga mungkin catatan yang terakhir apabila terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan maka tata cara pelaksanaan solatnya sama. Jadi uh, gerhana bulan, gerhana matahari, tata cara pelaksanaannya adalah uh, sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas pembahasan kita tentang solat uh, gerhana tadi. Uh, di sini kita akan simpulkan terkhusus bagaimana tata caranya di kalangan kaum muslimin banyak yang belum memahami tata cara solat gerhana ini. Jadi solat gerhana ini adalah solat yang dianjurkan bagi kaum muslimin ketika melihat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Dan hukum solat gerhana ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang ditekankan, belum sampai derajat wajib. Kemudian solat gerhana ini dianjurkan dan disyariatkan hanya bagi orang-orang yang melihatnya atau daerah yang melihatnya. Jika ada daerah lain di waktu bersamaan tidak melihatnya, maka tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat gerhana ini. Kemudian bagaimana tata cara sholat gerhana? Kita simpulkan ya secara singkat. Tata cara sholat gerhana hampir mirip dengan sholat-sholat biasa. Akan tetapi bedanya adalah dalam sholat gerhana ini Ah, di setiap rokaat kita melakukan empat ruku, empat maksudnya di setiap rokaat kita melakukan dua ruku, dua sujud dan dia dua rokaat berarti empat ruku, uh, ah, maksudnya empat ruku dan juga empat sujud. Bagaimana itu? Pertama kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah, membaca ta'awud, membaca bismillah, kemudian membaca al-fatihah, uh, kemudian membaca surat yang panjang. Uh, kemudian kita takbir Allahu Akbar rukuk. Rukuk ya. Kemudian berhenti agak lama. Setelah membaca bacaan-bacaan ruku agak lama, kemudian kita bangkit lagi sambil Allahu liman hamidah. Uh, kemudian kita tidak langsung sujud akan tetapi kembali membaca Al-Fatihah kemudian membaca surah yang panjang akan tetapi lebih pendek dari yang sebelumnya setelah itu kita takbir Allahu Akbar rukuk kembali baca-bacaan rukuk agak lama kemudian uh, apalagi yang tidak sami Allahu liman hamidah berhenti sejenak uh, kemudian sujud. Kita lakukan sebagaimana uh, solat. Sujud, duduk di antara sujud, kemudian sujud kembali. Dalam sujud ini kita disyariatkan agak lama ya sujudnya. Membaca-baca doa, membaca permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bangkit kepada rakaat kedua, Allahu Akbar. Kita kembali membaca Al-Fatihah. Kemudian ayat yang panjang. Akan tetapi lebih pendek daripada bacaan sebelumnya. Kemudian tak lagi kita ruko Allahu Akbar kemudian baca lagi bacaan rukuk yang panjang kemudian bangkit lagi sami Allahu liman hamidah kita tidak langsung sujud kembali membaca al-fatihah uh, al-fatihah kemudian ayat tapi ayat ini lebih pendek daripada bacaan yang sebelumnya kemudian kita bangkit lagi Allahu Akbar kita rukuk kembali uh, kemudian membaca agak lama kemudian bangkit lagi sami Allah liman hamidah kemudian berdiri agak lama tapi lebih pendek daripada berdiri i'tidal ah, sebelumnya kemudian kita sujud baca bacaannya agak panjang kemudian uh, bangkit lagi duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali baca bacaan yang panjang dan juga doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala bacaan-bacaan rukuk kemudian uh, bangkit yaitu tasyahud al awal, baca tasahud sampai selesai kemudian kita berdoa juga di akhir kemudian kita bersalam. Dengan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan bagaimana tata cara melakukan salat gerhana. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi dan perpisahan kita adalah perpisahan yang terlepas dari dosa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh